outside the barracks by the corner light. I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marley. For you. Esta canção, Lili Marlene, ficou conhecida em todo o mundo como a canção que os soldados aliados ouviam nas trincheiras durante a guerra. A voz, bem, a voz não precisa de apresentação. Trata-se de Marlene Dietrich, a cantora e atriz alemã que marcou uma época com seu estilo lânguido e sensual de cantar. Marlene Dietrich esteve no Rio de Janeiro nos anos 50 e encantou os brasileiros. Hoje fazemos uma homenagem a Marlene Dietrich, que gravou um disco ao vivo no Rio se chama exatamente Marlene in Real. No estúdio com vocês, Paula Dipp e Ricardo Chagas. E no ar, Marlene Trich. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily Marley. For you, Lily Marley. Marlene Dietrich nasceu em Berlim em dezembro. Alguns dizem que era 1901, outros 1902. Mas que diferença faz um ano para uma estrela? O seu pai era um oficial do exército prussiano, sua mãe, filha de um joalheiro. Seu nome verdadeiro era Marie Madeleine. O Marlene surgiu mais tarde, como um nome artístico, uma mistura de Marie com Magdalene. O pai de Marlene morreu quando ela tinha cerca de 10 anos e sua mãe se casou de novo com um outro oficial, do exército, que morreu também jovem na Primeira Guerra. A vida ficou muito difícil no pós-guerra e a jovem Marlene se viu obrigada a ganhar o próprio sustento. Contra a vontade da mãe, ela decidiu ser atriz. Jovem, desconhecida, em tempos de vacas magras, as coisas não eram fáceis. Mas em 1920, Marlene já exibia as pernas que se tornariam famosas, dançando como figurante com as garotas de Rudolf Nelson. I'm going to sing you a few songs from my picture. Well, let me first sing you the song which brought me into pictures. Eu vou cantar para vocês algumas músicas dos meus filmes. A primeira é a canção que me abriu as portas do cinema. Eu era estudante numa escola de teatro em Berlim que um dia recebeu a visita do famoso diretor de cinema Joseph von Sternberg. Ele procurava uma atriz para o seu novo filme e não havia encontrado nenhuma entre as grandes estrelas da época. Ele me viu cantando uma canção debochada no ensaio da escola. Dias depois, eu recebi um telefonema que me dizia: Venha até aqui para fazer um teste, mas decore uma canção, a mais malandra que você conhecer. Eu tinha tanta certeza de que não ia conseguir o papel que não decorei canção alguma. O diretor foi muito paciente comigo e me disse para cantar o que eu quisesse. Eu disse que gostava de músicas americanas. Ele me falou para cantar uma delas. Eu cantei esta. that brought me into pictures. You're the cream in my coffee. You're the salt in my stew. You will always be my necessity. I'll be lost without you. You're the starch in my collar. You're the lace in my shoe. You will always be my necessity. I'll be lost without you. O filme era nada mais, nada menos do que O Anjo Azul, em que Marlene fazia o inimitável papel de Lola Lola, uma sedutora cantora de cabaré. Marlene transformou-se imediatamente numa sensação internacional. E esta canção, composta especialmente para o filme, tornou-se sua marca registrada. I wanted to. What am I to do? I can't help it. Love's always been my game. Play it how I may. I was made that way. I can't help it. Nesta canção de Hollander, Marlene diz: Os homens vivem ao meu redor, como as mariposas vivem ao redor de uma chama. Se eles queimarem suas asas, a culpa não é minha. Go see what the boys in the back room will have and give them the poison they name. And when I die, don't spend my money. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, Marlene Dietrich já era cidadã norte-americana e ferrenha antinazista. Marlene passou a maior parte do seu tempo fazendo shows para as tropas nas frentes de batalha, e a canção que todos queriam ouvir era Lili Marlene. Diz a lenda que quando a voz de Marlene Dietrich ecoava nos alto-falantes, os soldados paravam de lutar para ouvi-la e chorar. bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lily Marlene. Depois da guerra, muita gente disse que Marlene Dietrich estava acabada. Afinal, ela já havia feito muito sucesso, passava dos 40, era hora de se aposentar. Ela mostrou que todos estavam errados. Voltou ao cinema com sucessos como Golden Earrings, ou Brincos de Ouro, em que fez o papel de uma cigana, e Foreign Affair, um filme de Billy Wilder, em que ela fez mais uma vez o papel de uma cantora de cabaré entre as ruínas de Berlim. Em 1954, La Dietrich começava uma nova carreira, já com mais de 50 anos, fazendo shows em Las Vegas e tours por todo o mundo. Em 1973, na Austrália, ela quebrou uma perna ao cair do alto de um palco. Mais uma vez disseram que ela estava acabada, mas em 1978 ela apareceu de novo num filme, Just a Gigolo, em que contracena com David Bowell e mostrou toda a força de seu brilho de estrela. Todo esse brilho de estrela, Marlene Dietrich mostrou no Rio, quando se despediu do seu público no Golden Room do Copacabana Palace. Ouçam só o que ela cantou. Não há, o gente, ou não, luar como eu do sertão. Não há o gente, eu não luar como este do sertão. A lua nasce por detrás da verde mata e parece um sol de prata prateando a escuridão. A gente peca na viola que ponteia a canção da lua cheia faz nascer no coração. Não há urgência, não.